ภิกษุทั้งหลาย ที่ตั้งแห่งการปรารบความเปลี่ยนแปดอย่างเหล่านี้มีอยู่ คือเธอในกรณีนี้ มีการงานที่จะต้องกระทำอยู่ แต่เธอผู้นั้นก็มีความคิดอย่างนี้ว่า ก็การงานเป็นสิ่งที่เราจะต้องกระทำแต่เมื่อถ้าเราไปทำการงานอยู่ มันจะไม่เป็นการง่าย ที่จะทำในใจ ซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ เอาเถิดถ้าใครเราจะรีบปรารบความเพียร เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำให้แจ้ง สิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งดังนี้เธอนั้นจึงปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำให้แจ้ง สิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้ง นี่เป็นที่ตั้งแห่งการปรารบความเพียร Pickles There are these eight grounds of arousing energy and what eight here one has some work to do it occurs to him first I have to do some work while working it wouldn't be easy for me to attend to the teaching of the Buddhas. Let me in advance arouse energy for the attainment of as yet unattained, for the achievement of as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Then he arouses energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. This is the first ground of arousing energy. วิสุทธ์ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก การงานที่เธอกระทำเสร็จเรียบร้อยมีอยู่แต่ื่อนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ก็เราได้ทำการงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เมื่อเราทำการงานนั้นอยู่ เราไม่สามารถกระทำใจ ซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ เอาเถิดถ้าใครเราจะรีบปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ไม่บรรลุ เพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึง เพื่อกระทำไปแจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำไปแจ้งดังนี้เธอนั้นจึงปรารบความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งการปรารบความเพียรข้อที่สอง again one has done some work, it occurs to him thus, I have done some work. While working, it wasn't possible for me to attend to the teaching of the Buddhas. Let me now arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Then he aroused energy. This is the second ground for arousing energy. วิสุทธ์ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก หนทางที่เธอจำเป็นจะต้องเดิน มีอยู่ แต่เธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ก็หนทางเป็นสิ่งที่เราจะต้องเดิน แต่ถ้าเมื่อเราเดินทางอยู่ มันจะไม่เป็นการง่ายที่จะทำในใจ ซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เอาเถิดถ้าใครเราจะรีบปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้ง ดังนี้ดังนั้นจึงปรารบความเพียร นี่เป็นที่ตั้งในการปรารบความเพียรข้อที่สาม Again, one has make a trip it occurs to him thus, I have to make a trip. While traveling, it wouldn't be easy for me to attend to the teaching of the Buddhas. Let me in advance arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized then he arouses energy for the attainment of as yet unattained. This is the third ground of arousing energy. วิสุทธ์ต่งหลายข้ออื่นยังมีอีก เมื่อเธอได้เดินทางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เธอผู้นี้ก็มีความคิดอย่างนี้ว่า ก็เราได้เดินทางเรียบร้อยแล้ว ก็แต่เมื่อเราเดินทางนั้นอยู่ เราไม่สามารถทำในใจ ซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ เอาเถิดถ้าใคร เราจะรีบปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำให้แจ้ง สิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งอย่างนี้เธอนั้นจึงปรารบความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งการปรารบความเพียรข้อที่สี่ Again, one has made a trip it occurs to him thus I have made a trip. While traveling, it wasn't possible for me to attend to the teaching of the Buddhas. Let me now arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Then he arouses his energy. This is the fourth ground of arousing energy มีสุดงหลายข้ออื่นยังมีอีกคือถ้าในกรณีนี้ เที่ยวบินทบาทในบ้านหรือนิคม ไม่ได้อาหารเลวหรือประณีตเต็มตามที่ต้องการ เธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่อเราเที่ยวบินทบาทในบ้านหรือนิคม ไม่ได้อาหารเลวหรือประณีต เต็มตามที่ต้องการ แต่กายของเรา กลับเป็นกายที่เบา ควรแก่การงานอยู่ เอาเถิดถ้าใครเราจะอาศัยกายที่เบา ควรแก่การประกอบการงานนั้นๆรีบปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งดังนี้เท่านั้นจึงปรารบความเพียรนี่เป็นที่ต่างแห่งการปรารบความเพียรข้อที่ห้า Again, one has walked for alms in a village or town, but has not gotten as much food as he needs, whether gross or excellent. It occurs to him thus: I have walked for alms in a village or town, but did not get as much food as I need, whether gross or excellent. My body is light and beauty. Let me arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Then he arouses his energy. This is the fifth ground of arousing energy. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก คือเธอในกรณีนี้ เที่ยวบินาบาตในบ้านหรือนิคม ได้อาหาร เลวหรือประณีต เต็มตามที่ต้องการ และตอนนั้นก็มีความคิดอย่างนี้ว่าก็เมื่อเราเที่ยวแสวงหาอาหารในบ้านหรือนิคม ได้อาหาร เลวหรือประณีตเต็มตามที่ต้องการแล้ว แต่กายของเราก็ยังเป็นกายที่เบา ควรแก่การงานอยู่เอาเถิด ถ้ากไร เราจะอาศัยกายที่เบา ควรกับการประกอบการงานนั้น ๆ รีบปรารกความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งดังนี้เธอนั้นจึงปรารบความเพียรนี่เป็นที่ตั้งการปรารบความเพียรข้อที่ 6 Again One has worked for alms in a village or town, and has gotten as much food as he needs, whether coarse or excellent. It occurs to him thus: I have walked for alms in the village or town, and gotten as much food as I need, whether coarse or excellent. My body is strong and wealthy. Let me arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Then he arouses energy. This is the sixth ground of arousing energy. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก เธอผู้นั้นมีความคิด อย่างนี้ว่า ก็อาพาธเล็กน้อยนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่มันอาจจะเป็นไปได้ว่า อาพาธนั้นจะลุกลาม เอาเถิดถ้าใครเราจะรีบปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำไม่แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำไม่แจ้งเธอนั้นจึงปรารบความเพียรเ นี่เป็นที่ตั้งแห่งการปรารบความเพียรข้อที่7 Again one is a little ill it occurs to him thus I am a little ill it is possible that my illness will grow worse let me in advance arouse energy for the attainment of as yet unattained for the achievement of as yet unachieved for the realization of the as yet unrealized. Then he arouses his energy. This is the seventh ground for arousing energy. วิสุทธินายข้ออื่นยังมีอีก คือเธอเป็นผู้หายจากความเจ็บไข้แล้วไม่นานมีอยู่เธอนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่า ก็เราหายจากความเจ็บไข้แล้วไม่นานเ แต่มันอาจเป็นไปได้ว่า อาการป่วยนั้นจะหวนกลับมาอีก เอาเถิดถ้าใครเราจะรีบปรารบความเพียร เพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึง เพื่อกระทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งดังนี้เธอนั้นจึงปรารบความเพียรเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อกระทำให้แจ้ง สิ่งที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้ง นี่เป็นที่ตั้งแห่งการปรารบความเพียรข้อที่8เหล่านี้แหละคือที่ตั้งแห่งการปรารบความเพียร8อย่าง Again one has recovered from illness soon after recovering it occurs to him thus I have recovered from illness just recovered from illness it is possible that my illness will return. Let me in advance arouse energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. Then he arouses energy for the attainment of the as yet unattained, for the achievement of the as yet unachieved, for the realization of the as yet unrealized. This is the eighth ground of arousing energy.